بسم الله الرحمن الرحيم Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. والنازعات غرقا Na hapa kwa wanaokomoa kwa nguvu, Wanashitati nashta, na kwa wanaotoa kwa upole. Wasabihati sabha, na wanaoogelea. Fasabiqati sabqa, wakishindana mbio. Falmudabbirati amra, wakidabiri mambo. Yauma tarjufu rajifa, siku kitakapotetemeka cha kutetemeka. Tatba'uha radifa, kifuate cha kufuatia siku hiyo nyoyo zitapiga piga. Absaruha khashi'a, macho yataina machini Yaquluna a inna lamarduduna fil hafira, sasa wanasema ati kweli tutarudishwa kwenye hali ya kwanza? أئذا كنا عظاما نخرة Hata tukiwa mifupa iliyobunguliwa? قالوا تلك إذا كرة خاسرة Wanasema, basi marejeo hayo ni yenye hasara. فإنما هي زجرة واحدة Kwa hakika hayo ni ukelele mmoja tu. faidha hum bisahira, mara watakuwa kwenye uwanda wa mkutano. Hal ataka hadithu Musa, je, yeah imekufikia hadithi ya Musa idnadahu nadahu rabbuhu bilwadi almuqaddas tuwa Mola wake mlezi alipomwita katika bonde takatifu la Tuwa akamwambia idhhab ila fir'auna innahu tagha Nenda kwa Firauni hakika yeye amezidi jeuri faqul hal laka ila an tazakka umwambie Je, unapenda kujitakasa? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Nami nitakuongoa ufike kwa Mola wako mlezi upate kumcha. Fa arahu al-ayata al-kubra, basi alimuonyesha ishara kubwa. Fakadhaba wa asa, lakini alikadhibisha na kaasi. Thumma adbara yas'a, kisha alirudi nyuma akaingia kufanya juhudi. Fahashara fanada, akakusanya watu akanadi. Faqala ana rabbukumul a'la, akasema mimi ndiye Mola wenu mlezi mkuu mkuu kabisa. Fa akhadhahu Allah nakala al-akhirati wal-ula, basi hapo Mwenyezi Mungu akamshika kumwadhibu wala mwisho na la mwanzo. Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha, hakika katika haya yapo mazingatio kwa wanaoogopa. Allahu akbar Allah الله أكبر لا إله إلا الله Suratu Naziat imeteremka Maka. Imeanza sura hii kwa kiapo juu ya kumkinika kufufuliwa na kutokea kwake na ikafuatia haya hadithi ya Musa na Firauni kumliwaza Mtume sallallahu alaihi wasallam na ikataja habari za binadamu na juhudi zake na ikadhihirisha yanayowangojea majabar na wanayoyangojea mahaini na sura ikahitimisha kwa kuuliza kwao washirikina lini itakuwa hiyo saa ya kiyama na ikabainisha kwamba kazi ya mtume ni kuwaonya wenye kukiogopa kiyama sio kujua wakati wake Ninaapa kwa kila kilichopewa uwezo wa kuvingua vitu kutokana na pahala pao kwa nguvu na kwa kila kilichopewa uwezo wa kuvitoa vitu kwa utaratibu na ulaini na kwa kila kilichopewa mbio za kutekeleza kazi yake kwa sahara na wepesi na kwa vinavyoshindania kutimiza wajibu uliotwikwa juu yao kushindania kwa juhudi na vinavyolabiri kupanga mambo na kuyaendesha kwa mujibu wa vilivyohusishwa bila shakasa ya kiyama itafika hiyo siku ambayo mpulizo wa mwanzo wa barugumu utavitikisa viumbe vyote na mpulizo huo unafuatiwa na wapili ambao ndiyo utakaokuwa wa kufufuliwa watu. Siku hiyo nyoyo zitapapatika kwa hofu, macho ya watu yatakuwa na huzuni manyonge. Watu hawa husema duniani kwa kukanya kufufuliwa. Ati tutarudishwa sisi baada ya kushakufa, tuumbwe tena kama tulivyokuwa tukishakuwa mafupa yaliyochakaa, hadi tutarejeshwa tufufuliwe upya. Wanasema kwa kukanya na kejeli kurejea huko kama kukitokea, basi ni marejeo ya hasara na sisi si watu wa kuhasiri. Msidhani kurejea huko ni kuzito. Kwani hayo ni ukelele mmoja tu, mara maiti wote watahudhurishwa kwenye ardhi ya mkusanyiko. Ewe Muhammad, imekufikilia hadithi ya Musa alipomwita Mola wake mlezi katika bonde lililotakaswa linaloitwa Tuwa. Akaambiwa, nenda kwa Firauni aliyepindukia mpaka katika udhalimu. Umwambie, je, huelekei kutahirika? na mimi kuongoze upate kumjua Mola wako mlezi umogope Musa akamwonyesha Firauni miujiza mikubwa, lakini Firauni alimkadhibisha Musa kwa aliyokuja nayo na akamwasi kwa aliyomwitia. Kisha akamgeuzia mgongo, akenda kujitahidi kumpinga. Akawakusanya wachawi na akawaita watu, akasema, mimi ndiye Mola wenu mlezi aliye mkubwa kabisa. Mwenyezi Mungu akampa adhabu kwa kauli yake ya mwisho. Nayo ni vile kusema mimi ndiye Mola wenu mlezi aliyemkuwa kabisa. Na akampa adhabu kwa kauli yake ya mwanzo, nayo ni kumkadhibisha Musa alayhisalam. Hakika katika hadithi hiyo yapo mawaidha kwa mwenye kumhofu Mwenyezi Mungu.